Ekainak amaseik gaur astelena da hau berri hon albistegia duzu eh? berriozar irratiaren albiste emankezuna ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, gara zi, oian ondoa kaleko pasabidea konponduko ditu udalak. Irigintzako udal saileak, bideko segurtasuna arrazoi hartu, zuian ondoa kaleko pasabidea konpontzea eta birko katzea erabaki du. Eguzkilore aurre eskulako aurre eta gurasoik metro batzuk desplazatu ez daitezen, ibiltarien pasabidea birko katuko da berriozar Lizarko bizilagun batek eskatu bezala, udalak konponketa eta berbondatzeak aurrera namango ditu teknikoaren onespena jasotzearekin. Suma konkausa elkarteak etxe bizitza kooperatiben ekimena martxan jarriko du. Txibizitza kooperatiben elkartearen talde motorra berriozarko naturgelara urbilduko da bihar, arratxildoko zazpitan etzaldi bat emateko asmoz, suma konkausa elkartea etxibizitza kooperatiben ekimanaren baitan, lanean ari da horresiegatik, kiruin herrian etika ekonomikoa berjartzea lurduen ekimena bultzatuko du, etika ekonomikoa zeina inguru giroaren jasangarretasuna gizarte taldeen binkulazioa eta irabazi asmorik gabeko ekonomia ardatz dituen suma konkausa elkartea karteari etxe bizitza kooperatiben ekimenaren barne lursailak eskuratza egokituko zaio baita permutako gestioak aurrera eramatea ere ekimen berri honetan Iruñerriko 60 pertsona interesaturik daude dagoeneko ta beraz arrakasta handiko formula ezaten ari dela dirudi xabi. Lantxotegia horren matrikulazio kanpainan emurgildurik eh, dago. Lantxotegia horren matrikulazio kanpainako EPEan kokatzen da bete betean interes dunek ikainaren ugeia arte izango dute EPEA zabalik lure zaintzako laguntzaile dota eraikinen mantentzelanetako laguntzaile ikasketetan ezen amateko informazio gehiago orako bederatzela uzortzi hogeita marra 0 Telefonoa, aurre matrikulazio kampainan murgildurik eh, dira lantxotegikoak, hogeita margarren urte hurrena behin ospatu dutelarik, zuzenki pasaden ostirelean bildu ziren ikasle, ikasle hoi bultzatzaile eta laguntzaileak urte hurrena elkarrekin ospatzeko eta bazkari, errikoiaz, txoriburuen, antzazlanaz eta kafe zuko osatu zuten bertaratutakoak. Irudi bat basterkeriatik berdintasunera. Udaleko berdintasun zailak antolaturiko amairugarren argazkileak eta da hau argazkitan emakumezkoen eta gizonezkoen artean basterkeria batera garritasuna eta arantzukidetza tratu honak edo berdintasuna dira duten eguerak islatu barko dira. Argazkiak burkezteko epea irekirik dagoia da eta ikainaren hogeian bukatuko da. Eguraldi azmintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak garazi? Egunaren lehenengo partean, zeru odeitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak, arratxean odeiak gutxitu ingo dira, odei gutxirekin geratzeko joerarekin eh, xabi goizea maleteke euria egitea. Ipar osagagiko aiza ulbizi biliko da, arratxean bolada gogorren batekin, eta temperaturei daukionez gutxi jetxiko dira. Eta hau ezten da guztia gaurko albistik daukionez, informazio gehiago datozen zen berriozari erratiaren sintonian fmkoion.zortzian edo orduoro oro interneten eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.